całkiem wcześnie, całkiem wcześnie. Ale nie widać tutaj stąd w ogóle nic. Ale nie widać tutaj stąd w ogóle nic. Ale nie widać tutaj stąd w ogóle nic. Ale czemu? No właśnie, no bo nie. Ale ja lubię, ale ja lubię. W nadejdzie Harold McDonald, który zbawi świat. Nisk Strach będzie ryż, łóżka pościelone i banan na ryju. Kilka sztuk starego bojka, w tym złego, a do tego pieroga ruskiego. Na talerzu wzdłuż leży i każdy go mierzy. e, w końcu grubas nie wytrzymał, schrupał, piernął i się zżygał. E, widząc to baba się go zapytała, to tak gotowała, czy to tak ładnie i co to za mieli a on mówi, kurwa, jestem szeryf, szeryf, szeryf.